Caesar se frumentum daturum pollicetur. Prusias Romanis legatis dixit, eos Hannibalis domum facile invenire posse. Dico amicum tuum venturum esse. Spero paucis mensibus opus perfectum fore.